Iskaichunka pusagniyoh kah kapitulo. Jesus pa kausarimus hangmanta. Samana punchaw mi domingo achikiahman, magdalaliak tayoh Maria hukning Maria Pio ang rerjako sepultura hawak. Señor pa anghel ning hanak pachamanta uray mi, hatun temblor karurja. Paimi, sepulturaman asuikuspang rumita asureracherga, Inaspam chaipa hawampi tiai korja. Paiparik parik chaining mi karha lipiai hina achkirichka. Pachangnyatak rete hina yurak yurak. Soldadukuna hawaikus panko manchariko imanta katkatatarhako, inaspam wanyuska hinanyariko rerorjako. Warmikunata mi chai angel nerja. Ama manchako ichikcho. Hamkuna maskachkan kichik, chakatarushanko jesustam. Manam kai piñacho. Paijarique nisqanman hinam kawsarirunña. Hawamuychik churasqanku sitiota. Utqaymanyani muychik disipulunkunaman. Jesusqa kawsarirunmi. Galileamanmi ñawpachkan. Chaypim tupankichik. Nispa. Chayllam ninay karja. Chaymi warmikuna utqayman pasarjako, sepulturamanta manchakuspankupas Inaspam kusikuywan. Jesus pa Jesuspa kunamang willaj. Hinatingme Jesus paikunawan tu parus pangrimaykorja. Chaymi pa qasuykuspa Jesuspa chakinta abrazakuykuspa adorarjako. Chaymi painerja. Ama manchakuychikchu. Wawqiykunaman yawillamuychik Galilea lauman rinankupaq. Chaypiñam tupasajku. Nispa. Soldado Soldadokunapa imam willakusqanmanta. Warmikuna richkaptinmi wakin soldado soldadokuna rirqaku llaqtaman Inaspam kunaman William willamurjako, tukuy ima pasasjanta. Chay jefikunañatajme jaco... judio kamachijkunawan tantianako. Achka joljeta pagarospan pagaruspankom nerjako. Hamkunam ninkichik, tuta disipolun kuna hamoruspa Jesuspa cuerpunta jaco... Nispa. Sicho prefecto chayta yacharunja inaptinga, Nyuhai kum kumben si chainapim mana sasachakon kichikcho. Nispa. Soldado kunam huljita chaskiruspanko, paikunapa ya chachishanta Chainatam judiokuna kuna willakunko, kunam punchaukama. Disipulun Jesus kamachishan manta. Chainapim chunka hukneyok disipulun kuna rerhako, Jesus pakamachishan galelea laupi mohoman. Hinatingme Jesus tariko ikuspanko adorarjako. Wakin kunanyatagmi iskairayarjako. Chayme Jesus pa ikunamang asu ikuspang nerja. Dios mi juarja tukuy atita, anak pachapipas, kay pachapipas. Chaynaja llapalyang nación pero nakunaman rispaya willamuichik, jategni ikunanya kanankupa. Inaspaya bautizamuichik, taitapa, churipa, inaspachuya chuya espiritupa sutimpi. Yachachimuychikiaham kunaman tukuy ima kamachisqayta kasukunankupaq. minyo ñuqaqa hamkunawan kasaq kay pacha puchukanankama.